Pirmoji kronikų knyga, 18 skyrius. Dovidas nugalėjęs Filistinus, atėmė iš jų gatą ir jam priklausančius miestelius. Nugalėjęs Muabą, jis padarė Muabitus savo pavaldiniais ir privertė mokėti jam duoklę. Po to Dovydas sumušė Hamato krašte Cobos karalių Hadadezerą, kai jis kariavo, norėdamas išplėsti savo valdžią iki Eufrato upės. Dovydas atėmė iš jo tūkstantį kovos vežimų, paėmė nelaisvėn 7 tūkstančius raitelių ir 20 tūkstančių pėstininkų. Jis pakirto žirgams kojas ir pasilaikė savo žirgų tik dėl šimto kovos vežimų. Kai Damasko sirai atėjo į pagalbą Cobos karaliui Hadadezerui, Dovidas nukovė 22 tūkstančius sirų. Dovidas paskyrė įgulas Damaske, Sirijoje, Sirai tapo Dovido tarnais ir mokėjo jam duoklę. Viešpats saugojo Dovidą visur, kur jis ėjo, Dovidas paėmė Hadadezero tarnų auksinius skydus ir juos parsigabeno į Jeruzalę. Iš Hadadezero miestų, Tibhato ir Kūno, Dovidas parsigabeno labai daug vario. Iš jo Saliamonas padirbdino baseiną, kolonas ir varinius indus. Hamato karalius Tojas, išgirdęs, kad Dovidas sumušė Cobos karaliaus Hadadezero kariuomenę, siuntė savo sūnų Hadoramą pasveikinti karalių Dovidą laimėjusi karą prieš Hadadezerą. Tojas dažnai kariaudavo su Hadadezeru. Jis atsiuntė auksinių, sidabrinių ir varinių indų Tuos daiktus karalius Dovydas paskyrė viešpačiui kartu su sidabru ir auksu iš Edomitų, Moabitų, Amonitų, Filistinų bei Amalekiečių. Cirujų sūnus apšajas druskos lėnyje sumušė 18 tūkstančių Edomitų. Jis paskyrė įgulas Edome. Edomitai tapo Dovido tarnais Viešpats saugojo Dovydą visur, kur jis ėjo. Dovydas karaliavo visame Izraelyje ir vykdė teisingumą bei teismą visai tautai. Cerujo sūnus Juabas buvo kariuomenės vadas, Ahiludo sūnus Juozapatas metraštininkas, Ahitubo sūnus Cadokas ir Abjataro sūnus Abimelechas buvo kunigai. Šafša, raštininkas, Jehojados sūnus Benaja buvo keretų ir peletų viršininkas, o Dovdo sūnus buvo aukšti pareigūnai prie karaliaus.